Pirmoji karalių knyga, septintas skyrius. O savo namus Saliamonas statė 13 metų, kol juos baigė. Jis statė namus iš Libano kedrų. Namai buvo 100 uolekčių ilgio, 50 pločio ir 30 aukščio. Jie stovėjo ant keturių eilių kedro medžio stulpų ant kurių buvo kedro rastai. Rastai, kurie buvo ant 45 stulpų, po 15 stulpų vienoje eilėje, buvo apkalti kedro medžio lentomis. Langai buvo trimis eilėmis, langas priešais langą per tris aukštus. Visos duris ir jų staktos buvo keturkampės, kaip ir langai langas priešais langą per tris aukštus. Jis pastatė ir priengį iš stulpų 50 uolekčių ilgio ir 30 uolekčių pločio ir kitą priengį priešais jį su stulpais ir storais skersiniais rastais. Tada jis padarė priengį, kuriame stovėtų sostas ir jis galėtų teisti. Teismo priengį ir nuo grindų iki lubų iškalė jį kedro lentomis. Karaliaus gyvenamieji namai turėjo kitą kiemą su priengiu panašiai pastatytų. Saliamonas panašius namus pastatė ir savo žmonai, faraono dukteriai. Visi šie pastatai buvo pastatyti iš brangių akmenų, nuo pamato iki stogo. Akmenis statybai buvo keturkampiai, nutašyti ir nulyginti iš vidaus ir lauko pusės. Pamatai buvo iš brangių, didelių, dešimties ir aštuonių uolekčių akmenų. Virš jų buvo brangus tašyti akmenis ir kedrai. Didysis kiemas, viešpaties namų vidinis kiemas ir namų prieangis buvo aptverti aplinkui trimis eilėmis tašytų akmenų ir viena eilė kedro rastų. Karalius Saliamonas pasikvietė iš Tyro Hiramą. Jis buvo našlės iš Naftalio giminės sūnus, o jo tėvas buvo iš Tyro. Jis buvo varekalys, sumanus, gabus ir išmintingas, galintis atlikti įvairius darbus iš vario. Atvykęs pas karalių Saliamoną, jis dirbo įvairius darbus. Hiramas nulėjo dvi varinės kolonas, kurių kiekviena buvo 18 uolekčių aukščio ir 12 uolekčių apimties. Jis padarė du varinius kapitelius kolonų viršui Kiekvienas kapitelis buvo penkių uolekčių aukščio. Be to, jis padarė groteles ir pines iš grandinėlių kapiteliams, kurie buvo ant kolonų – septynės vienam kapiteliui ir septynės kitam. Jis padarė kolonas ir po dvi eilės granato vaisių ant visų grotelių, dengiančių kapitelius. Kapiteliai kurie buvo ant kolonų, atrodė kaip lelijos, keturių uolekčių. Ant dviejų kolonų kapitelių buvo granatų vaisiai, virš išlinkimo prie grotelių ir aplinkui visą kapitelį buvo 200 granatų vaisių. Hiramas pastatė kolonas prie šventyklos įėjimo. Dešinę koloną pavadino Jehinu, o kairę Boazu. Lelijų pavidalo pagražinimai puošia kolonų viršų. Taip jis užbaigia kolonas. Jis taip pat nulėjo apskritą baseiną, dešimties uolekčių skersmens, penkių uolekčių aukščio, o jo apimtis buvo 30 uolekčių. Dvi eilės pumpurų, nulietų, iš vien su baseinu, buvo po brauna aplinkui jį, po dešimt pumpurų uolektyje. Jis stovėjo ant dvylikos jaučių. Trys buvo atsigręžę į šiaurę, trys į vakarus, trys į pietus ir trys į rytus. Baseinas buvo ant jų ir jų užpakalinės dalis buvo po baseinu. Jis buvo plaštokos storio Jo briauna buvo panaši į taurės briauną, į lelijos žiedą. Jame tilpo 2000 batų vandens. Hiramas dar padarė 10 varinių stovų. Kiekvienas stovas buvo keturių uolekčių ilgio, keturių pločio ir trijų aukščio. Stovas buvo toks. Jis turėjo keturias šoninės plokštes kurios buvo įtvirtintos rėmose. Tose plokštėse buvo išraižyti liūtų, jaučių ir cherubų atvaizdai, o taip pat ir ant rėmų, po jaučiais bei liūtais, buvo kabantis vainikėliai. Be to, kiekvienas stovas turėjo keturis varinius ratus su ašimis. Visuose keturiuose kampuose buvo atramos, ant kurių stovėjo praustuvė. Atramų šonus puošė išlėti vainikai. Stovo kapitelio anga buvo apvali. Vienos uolektės iš vidaus ir pusantros uolektės išorėje. Jo šonai buvo išraižyti ir sudarė keturkampį, o ne apskritimą. Keturi ratai buvo stovo šonuose jų ašys pritvirtintos prie stovo. Kiekvieno rato aukštis buvo pusantros uolekties. Ratai buvo padaryti panašiai kaip vežimų ratai. Jų ratlankiai, stipinai, stebulės ir ašys buvo nulietos. Keturios atramos prie kiekvieno stovo kampo buvo nulietos iš vien su stovu. Stovo viršuje buvo pusės uolekties aukščio apskritas lankas. Rėmai ir šoninės plokštės buvo išlieti iš vien. Hiramas išraižė ant rėmų ir šoninių plokščių visur, kur buvo galima. Herubų, liūtų ir palmių atvaizdus, bei aplinkui pridėjo vainikėlių. Taip jis padarė dešimt stovų, kurie buvo nulėti vienodai to paties dydžio ir taip pat atrodantis. Jis taip pat padarė 10 varinių praustuvių. Kiekvienoje tilpo 40 batų vandens. Kiekviena praustuvė buvo keturių uolekčių skersmens. Ant kiekvieno stovo buvo papraustuvę. Penki stovai buvo pastatyti viename ir penki kitame šventyklos šone. Baseinas stovėjo šventyklos dešinėje, pietričiuose. Hiramas dar padarė puodus, semtuvelius bei dubenis. Taip Hiramas baigė visą darbą, kurį jis darė karaliui Saliamonui dėl viešpaties šventyklos. Dvi kolonas, du kapitelius, kurie buvo ant kolonų, groteles apdengti kapiteliams, kurie buvo ant kolonų, 400 granato vaisių abiem grotelėms, po dvi eilės granatų vaisių abiem kapitelėms, kurie buvo ant kolonų, 10 stovų ir 10 praustuvių ant stovų, baseiną ir 12 jaučių po baseinu, puodus, semtuvelius bei dubenis Visus šituos reikmenis Hiramas padarė Saliamonui dėl viešpaties šventyklos iš skaistaus vario. Karalius juos nulėjo Jordano lygumos molingoje žemėje, tarp Sukoto ir Certano. Visi šitie daiktai liko nepasverti, nes buvo sunaudota tiek daug vario, kad buvo neįmanoma jo pasverti. Saliamonas padarė viešpaties šventyklai visus reikmenis – auksinį aukurą, auksinį stalą padėtiniai duonai laikyti, penkias žvakides iš grino aukso dešinėje ir penkias kairėje priešais šventų švenčiausiąją su gėlėmis, lempomis ir žnyplėmis iš aukso, gniptuvus, samčius, dubenis, lėkštes, smilkytuvus iš grino aukso, taip pat auksinius virius vidaus durims, išventų švenčiausiąją ir durims į šventyklą. Taip buvo baigti visi darbai, kuriuos karalius Saliamonas padarė viešpaties namuose. Po to Saliamonas atgabeno į šventyklą tai, ką jo tėvas Dovidas buvo pašventęs – sidabrą, auksą bei indus, ir sudėjo šventyklos sandėliuose